աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին աշխարհակղական զարգերակ հաղորդումն է։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան աշխարհով մեկ բնական ինչ վերաբերում է Արցախին ամենահատկանշականը Հագայի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի վճիրն էր որը վերաբերում էր Արցախին եւ Ադրբեջանի կողմից իրականացող քաղաքականությանը։ Ինչպես գիտենք, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համապատասխան դիմումներ են ներկայացել դատարան եւ դատարանը կայացել է համապատասխան վճիրներ այն դիտարկելուց հետո։ Ադրբեջանի հայցերը մերժվել են, Հայաստանինը բավարարվել է մասամբ։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է, եթե գնահատական տանք 60-40 հոգուտ մեզ այդ վճիրը թեպետ ոչ միայն մեզ, այլ արդարության, օրենքի բարոյականության ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն Հագայի դատարանը կոչ արեց Ադրբեջանին անվերապահորեն դադարեցնել Բերձորի միջանցքի շրջափակում եւ Արցախի շրջափակում։ Սա շատ կարևոր էր, փաստորեն Ադրբեջանը ճանաչվեց որպես այդ շրջափակումը եւ պաշարումը իրականացնող կողմ։ Միևնույն ժամանակ դատարանը բավարար հիմքեր չունեցավ ըստ իրենց հայտարարության համարի, որ Ադրբեջանը արգելափակում է նաեւ գազը եւ էներգամատակարարումը եւ որ այդ այսպես կոչված էկոակտիվիստները պետության կողմից են հովանավորվում։ Շատ տարօրինակ, ուրեմն վճիռ է այս երկու կետի կապակցությամբ, բայց ով է անում եթե ոչ պետությունը։ Ով է դադարեցնում այդ շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի գազամատակարարում։ Կամ այդ էկոակտիվիստները որտեղից են եկել, եթե ոչ պետության ադրբեջանական պետության կողմից են հովանավորվում։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ինչ որտեղ նաև ադրբեջանի ինդուլգենցիա, արդարացում, բայց եթե եկեղեցում ինդուլգենցիան ստանում են մեղքերը ճանաչելուց հետո, ապաշխարելուց, ապա այստեղ մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը։ Հետևաբար անհրաժեշտ է որպիսի իսկապես թեմիսը հանի վիրակապը իր աչքերից փոխաբերական իմաստով։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում շատ հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան նաև Ադրբեջանի հետ կապված։ Այսպես Մեծ Բրիտանիայի նախարարը Եվրոպայի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի գծով Լեո Դոկերցին հայտարարել է, որ Ադրբեջանը շատ հուսալի եւ արժեքավոր գործընկեր է Մեծ Բրիտանիայի համար որ երկու երկրները ակտիվորեն համագործակցում են նավթի, գազի, էներգակիրների ոլորտում եւ որ պետք է ամեն ինչ անել, ել ավելի խորացնել եւ ընդլայնել հարաբերությունները երկու երկրների միջեւ։ Իսկապես շատ ճիշտ պետք է պատկերացնենք իրավիճակը։ Հասկանանք, որ ժողովրդավարություն բան շատ կարևոր են, բայց դժբախտաբար արժեքները շատ ավելի յետին պլան են մղվել, քան շահերը։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հատկանշական զարգացումներ տեղնեցան նաև Ուկրաինայի հետ կապված։ Այսպես Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը ներկայացրեց իր տեսլականը ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքական հանգուցալուծման համար, որ 12 կետից է բաղկացած։ Այստեղ կա այնպիսի գաղափարներ, ինչպիսին ասենք, պետությունների ինքնիշխանության հարգումը, սառը պատերազմի այդ մտածելակերպից հրաժարվելը, պատերազմական գործողությունների դադարեցումը, բանակցությունների վերսկսումը եւ այլն եւ այլն։ Կա նաեւ մի հետաքրքիր կետ, որ անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որպիսի հանկարծ միջուկային պատերազմ չլինի։ Ասեն, որ Սպիտակ տունը, Վաշինգտոնը արձագանքեց այս մոտեցման, այսպես ԱՄՆ նախագահի խորհրդականը ազգային անվտանգության գծով Ջեյք Սալիվանը հայտարարեց, որ չի կարող կանխատեսել ապագան եւ Վաշինգտոնը չի թելադրելու Կիևին ինչպես վարվել։ Ինչ է սա նշանակում արդյոք ԱՄՆ-ն թողնում է որպիսի պաշտոնական Կիևը ավտոնոմ կերպով որոշի իր ճակատագիրը, թե ուղղակի դիվանագիտական քայլը ժամանակը ցույց կտա։ Բայց նաև շատ ակտիվ եւ կոշտ գրառում կատարեց Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը, ասինքն Պուտինի տեղակալն անվտանգության խորհրդում։ Նա ասաց, որ հաղթանակը Ռուսաստանի կողմից անպայման պետք է ուրեմն տեղի ունենա անկախ ամեն ինչից։ Նա նաև ինչ որտեղ սկսեց վերլուծել ինչ սցենարներ կարող են լինել։ Օրինակ նա գրեց, որ հնարավոր է արևմուտք ամեն ինչ անի, որպեսզի սկսվեն ինչ որ բանակցային գործ, գործընթացներ, որ տեղում որևէ հարց չլուծվի, պարզապես երկարա ձգվի այդ գործընթացը, որ արևմուտքը չի ճանաչելու նոր իրականությունը եւ նոր սահմանները, ինչպես նշել է Մեդվեդևը, որ ազգայնամոլներին եւ այդ նացիստական կազմավորումներին նրանք շարունակելու են օգնել եւ կարող է կրկնվել նաեւ չի կարելի բացառել որ կրկնվի 1945-ից 47 թվականների սցենարը երբ որ բանդերական այդ ստորաբաժանումների պարտիզանական պատերազմ էին տանում խորհրդային միության դեմ եւ Մեդվեդևը ասում է որ սա անթույլատրելի է որպիսի նման սցենար լինի եւ ամեն ինչ պետք է անել որպիսի իսկապես վերջնականապես ջարդեն նեոնացիստներին եւ նույնիսկ եթե ամեն ինչ անել պետք է անել որպիսի սահմանները Ռուսաստանի այդ վտանգների սահմանները ինչքան հնարավոր է հերո լինեն նույնիսկ եթե այն հասնեն Լեհաստանի սահմանին։ Այսպիսի հայտարարություն արել Մեդվեդևը։ Շատ հատկանշական է։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ Մոսկվան շարունակելու իր կոշտ դիրքորոշումը սկզբունքային եւ հետ չի կանգնելու իր ողջերած քաղաքականությունից։ Անցած օրերի ընթացքում ակտիվ քաղաքականություն էր վարում նաեւ չճանաչված Սոմալիլենդը, այսպես Սոմալիլենդի պաշտոնյաները բարձրաստիճան նախագահ մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հանդիպել են Եվրոմիության պատվիրակների հետ, ԱՄՆ-ի դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել են երկկողմ հարաբերություններ եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներ։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ճանաչված պետությունները ակտիվ ներգրաված են համաշխարհային քաղաքականության մեջ եւ նույնիսկ կարողանում են նման տիպի հանդիպումներ կազմակերպել։ Ինչ շատ կարեւոր է եւ մենք պարտավոր ենք այս ամենը օգտագործել նաեւ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ պաշտպանելով Արցախի շահերը։ Կարելի ասել նաեւ հայ ժողովրդի շահերը։ Այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ վերջի մի քանի օրերի կարևորագույն զարգացումները, կշարունակենք հետևել դրանց։ Աստված պահապան մեր երկրին, մնացեք բարով, կհանդիպենք։